Brīnišķīgs laiks, vai ne? Pagājušajā svētdien mēs bijām karstā vasarā. Šodien jau tādā bišķiņa lietainā uz rudens puses man jau tāda noskaņa vēl. Bet vēl jau vasara ir. Bet salspīd ārā. Man lietas lī, es nezinu, <laughs> kur es tā. Un, un, un, bet arī Dievs ir Lietū. Un arī patīkam. Jo mēs, tad, kad bija lielais karstums, mēs gaidījām, kad būs lietus. Tagad lietus ir, Mēs atceramies ar nostalģiju, cik bija skaisti tad, kad bija karsts. Bet tā nu mums laikam cilvēkiem izveidots ir, ka mums nekad tā īsti nav labi. Prieks visus redzēt. Sākšu ar paziņojumiem. Tātad šodien pie mums ir ciemos Mārtiņš no Grobiņas. Susver vārdu Grobiņa. Otra skaistākā pilsētais Kuldīgs. <laughs> Protams, rīt no rīta vīri sāk ar lūkšanām, pus septiņos šeit sēdz pusē, un pulkstens septiņos būs sievu lūkšanas, Karīna paziņos, kur un kad, šodienas rītdienas laikā Karīna paziņos, pie kā būs sievu lūkšanas. Mājas grupiņas trešdienās un ceturtdienās, kā nu kurā, esiet laiku un gaidīt mājas grupiņās – un nākošu sēdienu atkal satiekamies dievkalpojumā. Tagad tas no paziņojumiem viss. Aicināšu piecelties, lūksim, slavēsim. Jā, mīļais debes tēvs, tev pasakos par brīnišķīgo laiku, vietu, kur mēs esam, Dievs par draudz, kurā tu mūs esi iedēstījis, Dievs par to, ka tu ar savām rokām esi šo draudz veidojas, Dievs, tas ir brīnišķīgi, ko Tu esi darījis šajā draudzē, Dievs, un dod mums prāt un saprašanu šīs lietas novērtēt un sirdī ielikt un tiešām būt ar lielu bijību pret to, ko Tu esi veidojis, Dievs, un nenoniecināt tās lietas ne sirdī, ne ar vārdiem, Dievs, un es Tev pasakos par tiešām par laiku, par ikvienu katru cilvēku, kas ir ienācis šai draudzē. Dievs, paldies Tev par to un Dievs Tev Pasakos ar pilnu sirdi, Dievs, par lietām, ko Tu esi katru vienu dzīvē darījis, Dievs. Par to mēs Tev slavēsim un priecāsimies, Dievs. Un ja mums ir kādas rūps un raizes, tās mēs noliekam malā, Dievs, tās mēs iedodam Tavās rokās, jo Tu to vari atrisināt, Dievs. Bet šī brīdī mēs tikai priecāsimies un pateiksimies Tev, Dievs. Un es Tev lūdzu arī par vārdu, ko šodien mātiņš runās, lai tas krīt, auglīgā zemē, lai tas iekrīt mūsu sirdīs, Dievs, un lai tas aug un nes augļus, Dievs, un tiešām, lai tas vārds, ko tu, Dievs, es zinu, ko tu esi gribējis mums katram dot, lai tas tiešām ir svētīts un miera pilns vārds Dievs mums katram. Tāpēc, Dievs, mēs Tev slavēsim un pateiksimies Tev par tām lietām, ko Tu katru mūsu dzīvē esi darījis. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. man ir prieks šeit būt un slavēt. Jums arī? Jūs vēlaties slavēt Dievu? Mēs taču vēlamies būt Dievu klātbūtnē, pagodināt viņu, priecāties, jo mums ir dots laiks, mums ir laiks, vēl šodien ir laiks. Slavu Dievu! uz tava mīlestība mums, es savu sirdī atvēru, lai dziedinātu mani tu. Man prieks ir patiesībā būt, ikdienas rokas pacelšu, kad tava mīlestība plūdīs pāri man. Pār kalniem, pāri jūrai, kungs, plus tava mīlestība mums, es savu sirdī atvēru, lai dziedinātu mani tu. Man prieks ir patiesībā būt ikdienas rokas pacelšu, kad tava mīlestība plūdīs pāri man. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, par tavu mīlestību. Pār kalniem, pāri jūrai, kungs, plus tava mīlestība mums. Es savu sirdī atvēru, lai dziedinātu mani tu. Man prieks ir patiesībā būt, ikdienas rokas pacelšu, kad tava mīlestība plūdīs pāri man vēlos, kungs, es mūžam dziedām, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedām, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedām, tik par tavu mīlestību mīlestību. Vēlos kungs es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Aiz prieka vēlos dejot un skaļi gavilēt kad pazudušais izglābs to debes eņģeļi priekā. Vēlos, kungs, es mūžam dziedā, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedā, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedā, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. manis Dievs. Paliek mūžu mūžos, Tavs tronis Dievs. Paliek mūžu mūžos, Tavs tronis Dievs. Paliek mūžu mūžos, Tavs tronis Dievs. Paliek mūžu mūžos, Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Tavs tronis, Dievs, Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos, paliek mūžu mūžos, Tavs tronis, Dievs, Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos, paliek mūžu mūžos, Tavs tronis, Dievs, Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos, paliek mūžu mūžos, Tavs tronis, Dievs, Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos, Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan lai atnāk tavā valstībā. Tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek, lai atnāk tavā valstībā. Lai atnāk tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek, lai atnāk tava valstībā. Jēzu, tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek, lai atnāk tava valstībā. Tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Aleluja Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Paldies, ka Tu esi mūsu kungs, ka Tu esi mūsu ķēniņš, Dievs, ka mēs varam nākt Tavā priekšā, bez bailēm Tavu troņu priekšā, Tu, kas esi radījis visu, arī mūs, kungs, ka mēs tādi mazi sīkumiņi varam nākt Tavā priekšā, mums nav jābaidās, jo Tu mūs ļoti mīli, Tu atdevi savu dēlu par mums. Es Tev pateicos un slavēju, kungs. Un tiešām, lai atnāk Tava valstība, lai Tavs prāts notiek katra mūsu ikdienā, kungs, lai mēs izvēlamies Tev dzirdēt, kungs, lai mēs izvēlamies Tev jautāt, lai mēs izvēlamies vienkārši dzīvot ar Tevi kopā katru brīdi, vai mums ir patīkama kāda situācija vai nē, vai mums ir bailes, vai mums nav bailes, vienkārši dod drosmi, dod spēku izvēlēties Tevi, Dievs, vienmēr vai mēs būsim par muļķiem kādā brīdī, Tēvs, tas nav par to, Dievs. Tavā vārdā ir teikts, ka mēs pasaules acīs esam muļķi, Dievs, bet paldies, ka Tavās acīs mēs esam Tavu bērnu, kas, ko Tu vienkārši ļoti, ļoti mīli, un Tev par mums ir miera un glābšanas domas, un es Tev par to pateicos, Dievs. Paldies Tev, kungs, Jēzus vārdā. Tikai es caur Jānu Tava mīlestībā bailēm liek bēg. Pat jāapkārt man dzīves vētras, es nešaubīšos. Tava klātbūtnē man liek pastāvēt. Pat ja eju es cauri ēnu, ticībā bailēm liek bēg. Pat jāapkārt man dzīves vētrās, es nešaubīšos. Tava klātbūtnē man liek pastāvēt, es nebaidīšos ļaunumā, jo mans Dievs ir ar mani. kungs ir ar mani. No kā man baidīties, no kā man baidīties. Tu mani neatlaid, ejot cauri mieram vētrai, tu mani neatlaid, ejot cauri priekam bēdām tu Mani neatlaid, kungs, mani neatlaid nekad. jau gaismu redzu mēs, kas sāks rīdēt, sirdī pārāvīgai. Šai gaismai nav nekā līdzīgā, un reiz būs arī gals, visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Tavu vainu meklēsim mēs, es nebaidīšos ļaunumā, jo mans Dievs ir ar mani, un jā, Dievs ir ar mani, kā man baidīties. Tu mani neatlaid, ejot cauri mieram vētrai. Tu mani neatlaid, ejot cauri priekam bēdam. Tu mani neatlaid, kungs mani neatlaid nekad. Tu mani Ejot cauri mieram vētrai, tu mani neatlaid. Ejot cauri priekam bēdām, tu mani neatlaid. Kungs mani neatlaid nekā. Jau gaismu redzu es, kas sāk spīdēt sirdī paļāvīgai. Reiz būs arī gals visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Mēs tevi slavēsim, mēs tevi slavēsim. Jau gaismu redzu es, kas sāk spīdēt, sirdī paļāvīgai, un reiz būs arī gals, visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Mēs tevi slavēsim, mēs tevi slavēsim. mani neatlaid, ejot cauri mieram vētrai, tu mani neatlaid. Ejot cauri priekam, bēdām, tu mani neatlaid, kungs mani neatlaid nekad, tu mani neatlaid, ejot cauri mieram vētrai, tu mani neatlaid, ejot cauri priekam, bēdām, tu mani neatlaid bet kungs mani neatlaid nekā. nekā. Kungs, tiešām tu neatlaid tās. Kungs, paldies Tev, Dievs, ka Tu neesi tālu, kungs, un ka nekas arī mūs nevar izraut tās no Tavas rokas. Kungs, paldies Tev, kungs, ka Tu gribi un nāc tās. Paldies, ka Tu esi šeit, Tēvs, un arī Tavu vārdu, kungs, arī mēs pagodām, kungs. Dievs, izgods un slāv Tev, kungs. Dievs, paldies, ka Tu nāc, kungs. Paldies, ka, kungs, Tu esi šeit, jo Tu esi labs un uzticams, Tēvs. Paldies Tev, kungs. Izgods un slāv Tēvs vienīgam Tev. Esmu kā uz dālas tev, kungs. Esmu kā uz dālas tev, kungs. Esmu kā uz dālas tev, kungs. Esmu kā uz dālas tev, kungs. Esmu kā uz dālas, kā uz dālas, dālas tev, kungs. Esmu kā uz dālas, telpu. Tu zini, izteikt nevaru to, ko sirdī sajūtu. Mani tu pieņēmi, man visu piedevi, esmu kā uz dalnas tev kungs. Esmu kā uz dalnas tev kungs. Tu zini, izteikt nevaru To, ko sirdī sajūtu Mani tu pieņemi, man visu piedevi Esmu kā uz dāmas tev kūs Esmu kā uz dāmas tev kūs Esmu kā kā uzdevums, kā ka Tu mūs pazīst labāk nekā mēs paši sev, Dievs, un ka Tu mums atklāji tās lietas, kas mums traucē pašiem dzīvot, Tēvs, un es lūdzu, ka mēs vienmēr to pieņemam, Dievs, ar pateicību, Tēvs, un priecājamies par to, ka Tu uzrādi mums kaut kādas lietas, kas mums ir jāmaina, Tēvs, kur mēs vēl esam tādi nepilnīgi, Dievs, Tev lūdzu, turpin to darīt, kungs, paldies tiešām, ka tā, ka no Tevs neko nevar noslēgt. Mēs varam no apkārtējiem mēģināt slēpt un maskas likt Tevs, bet paldies, ka Tavā priekšā vienkārši to nevar izdarīt, Dievs. Slāvu Tev, kungs. Tu esi svēts. that's the Tu viens svēts. Tu viens svēts. Tavs vārds ir svēts. Tu esi svēts. Dievs. Paldies Tās, ka varam Tev tuvoties. Tev svētais. Visvarnais Dievs. Pateicību Tev, kungs. Tev esi Tēvs. Lai Tavs vārds arī, kungs, svēts mūsu ikdienā, Tēvs, mūsu dzīvē, kungs. Tēvs, kad esam savos darbos, savās lietās, kungs, savā dzīvē, Dievs, lai Tu, kungs, esi svēts. Lai Tavs svārds ir svēts, kungs, vienmēr. Arī šeit, kungs, mūsu vidū, Tēvs, esot draudzē, kungs. Lai tas ir svēts, kungs. Tēvs, lai mēs pazemībā un bijībā, kungs, dzīvojam. Kungs, zinot, ka Tu esi svēts, kungs. Paldies Tev. Paldies. Labrīt, mazais ganāmais pulciņš. Man arī šodien vajadzēja būt svētdienas skolā. Liepājas draudzē. <laughs> Bet... Uh, Vakar, astoņos vakarā, pazvanīja mācītājs Agars, kuram vajadzēja būt šorīt jūsu priekšā, un teica, ka viņš ir tā nogurs, vai es nevaru viņu aizvietot. <laughs> Un tā es tik atbrīvots no svētdienas skolas. <laughs> jo es nezinu, kā jums, bet... Uh, Man daudz vieglāk ir runāt uz pieaugušiem nekā uz bērniem. <laughs> Vēl grūtāk ir uz pusauģiem. Bet, eh, bet nu, citam vispār ir grūti priekšā runāt. Tā. Eh, vai jums ir kāds teicis, ka Dievs ir labs? Esiet to dzirdējuši, jā? Ja? Un Dievs patiešām ir uh, ritī labs. Uh, pirmo reizi, pirmo reizi kuldīgā pie jums biju pirms diviem gadiem. Kurš bija tajā reizē, kad mēs ar uh, Kristīnu, man sievu, uh, bijām priekšā un bija tāds mazs krišjānīts uz rokām un mēs stāstījām par to, cik, cik no jums bijāt toreiz. Un es toreiz teicu, Dievs ir labs. Un tā liecība arī mājaslapā joprojām saucās tā. <laughs> Vai var būt kaut kas lielāks par to, ka Dievs ir labs? <laughs> Ļoti labs. <laughs> Ziniet, ir sev jāatgādina un jāiedrošina par to, ka Dievs ir labs. Un uh, tam var noticēt. Redziet, Toms, nes kāpēc viņš saukts par neticīgo Tomu? Kaut gan Bībelē ir rakstīts Toms saukts dvīnis. Ja, viņ, viņ, tur nav rakstīts Toms saukts arī par neticīgo. <laughs> tur rakstīts Toms saukts arī dvīnis. Uh, viņš teica, kad mācaka teica, Jēzus ir augšām cēlēs, viņš teica, uh, ah, tā, kad es pats redzēšu, es ticēšu. Un uh, es nezinu, kurš pirmais pielika Tomam to titulu, ja, neticīgais Toms. Uh, bet cik no jums? Variet necelt roku, ja, bet nu tā priek, iekšā priekš sevis pateikt. Vot redzēšu, ticēšu. Redzēšu to, ka Dievs ir labs, ticēšu. Es vienreiz Bībeli lasīju cauri jauno derību. Tad, kad tikko iznāca jaunais Bībeles tulkojums, es lasīju un es atzīmēju visas tās vietas, kur, uh, kur evaņģēlijos un arī apustuļu darbos, uh, kur ir rakstīts, kur ir kopā tāda vārds salikums – sāka ticēt. Un man Bībelē uh, eh, maliņās, es gan esmu uzšķīris vēstuli romiešiem šobrīd, kur būs pirmā mūsu šodienas rakstiet – Es atzīmēju tādu malā bībelēs maliņā, es te sāka ticēt. Un tic vai nē, bet es ir katrā atvērumā. Un es ievēroju tādu interesantu lietu. Cilvēki sāka ticēt, tad, kad viņi redzēja. Visbiežāk, tad, kad viņi redzēja. Jēzus dziedināja kādu aklo. Un tur ir rakstīts, cilvēki sāka ticēt. Jēzus dziedināja kādu klibo, tizlo, un cilvēki rakstīts ir, cilvēki sāka ticēt. Jēzus uzcēla kādu no mirušiem, lācer, ja? <laughs> un cilvēki sāka ticēt. Un farizei teica, jo, haidī, tūlītās visi viņam ticēs. Mums ir jāpieliek punkts. Citādāk visi viņam ticēs. Cilvēki redzēja un sāka ticēt. Cilvēki dzird un arī notic. Jo Jēzus teica, svētīgi, kas redz un tic, svētīgi, kas neredz, bet tomēr tic, ja? Jo cilvēki notic arī no dzirdēšanas. Mēs dzirdam par Dievu darbiem, mēs dzirdam par Dievu, mēs dzirdam evaņģēliju, un gal galā Dieva vārds ar vēstulē romiešiem 10. nodaļā saka, no 10. nodaļā rakstīts ir, ar sirds ticību panākam taisnību un ar mucu liecību pestīšanu. Ar sirds ticību. Un pirms tam tur ir, pēc tam tur ir rakstīts ir, um, Ik viens, kas piesauc tā kungu vārdu, tiks izglābts, bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši, un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši. Un kā lai dzird, ja nav kas pasludina to labo vēsti par Jēzus Kristu. Mēs dzirdam un mēs noticam. Arī es kādā brīdī dzirdēju par Dievu, es dzirdēju, ka viņš ir labs, un es atsaucos tam, kad aicināja iznākt priekšā un apliecināt un ar muti apliecināt Jēžu par, par kungu, nu es neizgāju priekšā, bet es pēc tam to izdarīju. Bet cilvēki iznākt priekšā, un jūs arī kāds varbūt esiet tādā veidā dzirdējuši un atsaukušies tam aicinājumam un noticējuši. Un vēl ir tas, kad mēs atceramies un noticam. Un tāpēc nevēlt es atgādināju to, liecību pirms diviem gadiem, kad mēs ar Kristīnu šeit liecinājām par to, ka Dievs ir labs. Jo mēs bijām viena maza, maza ģimenītne. Mēs bijām eh, div, divi, un mums bija meitiņa, peciņa. <laughs> un mēs bijām izgājuši cauri e, traģiskiem notikumiem, un mēs bijām trietā ap, ap virtuves galdu un priecājāmies par to, kas ir. Bet mēs atcerējāmies to, ka Dievs ir labs, un mēs palikām pie tā, ka Dievs ir labs. Un mēs sākām skatīties uz to, ko Dieva vārds saka, un mēs sākām noticēt tam un atgādināt un atcerēties. Un tagad mēs esam bars. <laughs> ir pagājuši daži gadi, mēs esam bars mēs pat nevarēsim tūlītās satilpt vienā mašīnā visi. Dievs ir labs, es domāju, ka var, man ir viena roka aizņēma, bet jūs varētu aplaudēt viņam. <laughs> Nevis man, bet Dievam, ja? Jo, jo pirms diviem gadiem man uz rokas bija Krišānīts, kuram tad vēl bija gadiņš, jeb nebija. Nebija laikam vēl. Viņam vēl toreiz nebija gadiņš, tagad viņš eh, skrien pa māju šorīt no rīta, viņš teica, vai tu tēt redzēji, kā Dievs mūs fotografēja pa nakti? <laughs> Mums bija baigais zibens. <laughs> es nezinu, kā jums, bet... <laughs> vai ne? Un, eh, un, un ja, ja jūs nezinājāt, tad um, mums ir arī viens uh, auģdēls, un mums ir uh, vēl viens dēls, kurš ir ceļā un būs pēc mēneša. Ja? Tā kā tad mēs būsim ritīgs bars. <laughs> mēs esam daudz, un, tas ir, un tāds ir Dievs. Ritīgi labs, ritīgi labs un uzticams. Uh, divas raksturvietas. Ehm, <clears throat> Matīs nav. Un Matīs pats ir svētdienas skolā bet Matīs ir 40 minūtes un nevairāk. <laughs> es ne, man tas ir, tas ir, tas ir baigais izaicinājums. <laughs> jo domājot par to, kas ir vēl lielāks par to, ka Dievs ir labs. Un es izdomāju. <laughs> Dievs ir uzticams. Jo to, ka Dievs ir labs, jūs bijāt dzirdējuši. To, ka Dievs ir Dievs apsolījums, jūs arī varbūt ziniet. Ir, ziniet, kaut kādas apsolījums, vai ne? Noteikti, ja mēs sākt, mēs pa bišķim varētu atcerēties vienu otru trešo un runā, ka Bībelē tāda esot ap 5000, ja? Dažādi apsolījumi. Bet to, ka Dievs ir labs, to, ka Dievs ir eh, taisns, to, ka Dievs ir eh, Dievs apsolījums, kuri visi ir jā un amen, eh, tas viss darbojās tikai tāpēc, ka Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams, tas ir tā kā um, tā kā eļa mašīnā, mašīnas dzinējā, ja? kad visas tā, visi tie virzuļi un visas tās kloķvāršas un visi tie, tie mehānismi – kur, kur viens virzulis ir, teiksim, kloķvārps, ka Dievs ir labs, un viens virzulis ir viens apsolījums, un otrs virzulis ir eh, cits apsolījums, un gredzena ap virzuļiem ir atkal apsolījuma apsolījums, un, eh, un tādā veidā tas viss funkcionē un darbojās, tāpēc, ka Dievs ir uzticams. Un, eh, un es neatceru, ā, jā, es, to es, uh, kaut kādu gadu apakai vai varbūt vairāk. E, mums neizcēlās strīds, bet man galvā bija e, tāds, e, galvā bija neliels konflikts ar Paulu, ne tāds atklāts konflikts, bet man galvā bija konflikts. Kas ir svarīgāks? Ticība vai cerība? Kas ir lielāks? Ticība vai cerība? Protams, ka ticība, ne? Eh, bet toreiz man bija tāda, Pauls teica, ka cerība. Es domāju, ka tas ir nepareizi. Un es gribēju viņam pierādīt, ka tas ir nepareizi. Un lasot bībeli, es sapratu, ka viņam ir taisnība, ja? cerība lielāks. Un es domāju, kas ir lielāks? Tas, ka Dievs ir mīlestība. Nu, bro, nu, tas varbūt ir, varbūt kādam no jums tas liekas, nu, nu, ko tu tur salīdzini, ja? Bet nu, tāds es esmu, man patīk tās lietas eh, papētīt, paskatīties, eh, salīdzināt. Un, eh, un tā, es jums gribu piedāvāt bišķi citādāku dievkalpojumu formātu. Manuprāt, nav tāda reize bijusi, kad es esmu bijis kuldīgā un neesmu šo pāntu pieminējis, nevajadzētu šo tradīciju laust. <laughs> jo ir arī labas tradīcijas, vai ne? Un, eh, un tajā pantā ir rakstīts, un netopiet šai pasaulē līdzīgi. Necentieties nokopēt, pielīdzināties darīt tā, kā ir šī pasaulē cilvēki, kā dara, bet pārvērtieties. Paši pārvērtieties, atjaunodamies savā sirdsprātā. Bībelē, ja jums nav izlabots rastīts e, garā, ja? bet e, visos citos bībeles tulkojumos, izņemot to 65. kas mums ir, visur citur ir rakstīts garā, e, prātā vai sirdsprātā. Jo gars mums ir, kad Dievs mums deva svēto garu, mums ir jauns gars, mums garā nav, nebūtu jāatjaunojās, bet prātiņš, diemžēl, viņš ir tas pats vecais, un viņš atkal un atkal un atkal piesārņojās ar to, kas ir uh, televīzijā, ar to, ko mēs izlasam, ar to, ko mēs izlasam internetā, ar to, ko mēs dzirdam, ko kaimiņi runā, ko mēs izlasam avīzē, un un, un smadzenes piesārņojās, un tad viņas ir jāskalo. Tad smadzenes ir jāskalo. Un, un uh, ir apmēram gads pagājis no tā, no tā brīža, kad man uh, brālis no Lietuvas palīdzēja vienā vakarā nonākt pie šīs atziņas, kad smadzeņu skalošana ir ļoti laba un uh, vajadzīga lieta. Un ik pa laikam ir svarīgi, ka tev kāds skalo smadzenes. <laughs> Un tā smadzeņu skalošana notiek, ja tā notiek ar Dievu vārdu un to kāds dara, kam jūs uzticaties, tad tas ir labākais, kas var būt. Izskalot bišķīt akal smadzenes. Kāpēc? Kāpēc? Tai pantā tālāk. Lai pareizi saprastu, kāda ir Dieva griba. Lai pareizi saprastu. Jo daudz cilvēku saka, Dieva griba tādu un tādu, ja? vai Diev grib, Dievs gribēja, ka būtu tā un tā, Dievs uzsūtīja nelaimi, vai Dieva griba bija, lai tas un tas mirst, vai tas un tas iet pos, bojā, ja? Nē, tāda nav Dieva griba. Dieva griba ir jāsaprot pareizi, jāsaprot pareizi, un tāpēc ir jāškalo smadzenes. Jo kāds cits tev varbūt ir teicis, ka Dievs gribēja, lai šis bērniņš nomirst. Ja? Jo Dievs gribēja, lai tāda nelaime notiek. Nē, Dievs negribēja. Dievs tā nedara. Dievs negrib, ka kāds aiziet bojā nedabīgā nāvē. Ja? Dievs negrib, tas nav viņa plāns, bet tā notiek. Bet tos to nevar vainot Dievu. Un tas ir, to ir grūti saprast, Jo ir tik daudz Dievu kalpu, kas saka, jā, bet tā ir, ne? Nu, Dievs gribēja. Dievam vajag, es esmu dzirdējis bērēs, ka mācītājs saka, Dievam vajag debesīs jaunas un vecas. Muļķības. Mu, nu, tas ir, nu, nu, nu, cik vien stulbi var būt, nu, es atvainojos, tā ir, tā ir Dieva zaimošana. Pēc kam cil... <laughs> tie, kas nomirst, tie nav ne jauni, ne veci. Es pat nezinu, es, mēs neviens nezinām, kā tas būs, ja? Vai, piemēram, mana omīte, kad es viņu satikšu debesīs, vai viņa būs tāda, kāda es viņu atceros 80 gadu vecumā, vai viņa būs tāda, kāda es viņu redzu uz bildēm, skaista, uh, eleganta dāma no 30. gadiem, ja? Bet tādu es viņu nekad neesmu redzējis un nekad neesmu pazinis, ja? Uh, Bet kaut kā es ticu, kad mēs tur viens otru pazīsim. Un mēs zināsim. Un tur nebūs vajadzīgs, lai tie būtu jauni vai lai tie būtu veci. Bet nelaimes notiek, diemžēl šajā pasaulē notiek, un sāpes arī ir, un tāpēc mēs ar to saskaramies. Bet novēl to, ka tas ir Dievs, kas to tā grib, nē. Tas ir normāli, ka mēs gribam izskaidrot tās sāpes un to, bet, bet mums ir jāpārādīt pārvēršās, jāatjaunojās savā prātā, lai pareizi, ar uzsvaru uz pareizi saprast, kas ir Dieva grib. Jo Dieva grib ir tas, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ļoti elementārs trīs kritērija. Vai tas, kas notika, bija labs? Vai tas bija kaut kas pilnīgs? Vai tas bija patīkams? Tā ir Dieva grib. Bet redz, kas ir loģiski un normāli ir jautāt, kāpēc? Bet kāpēc? Tas ir normāls jautājums. Visas tiesības, un pat ir tiesības kliegt uz Dievu un prasīt, kāpēc? Un, un, un dažreiz atbildes var dabūt ātri, un dažreiz netika ātri, un dažreiz varbūt mūžībā. Bet, um, bet tas neizmaina to, ka Dievs ir labs, tīkams un pilnīgs. Un notiek kaut kādas sliktas lietas, un Dievs paņem un pagriež un izmanto to. Vienā filmā bija tāds, tā, tāds moments, kur, uh, nu, protams, mākslas filmu par tēmu, kad kā Dievs, kad Dievs, ja, tad es aizmiršu, kā to filmu sauc, bet uh, Tur bija tā, ka Jēzus būtu tā, ka nāca šajā laikā. Un cilvēki, Amerikā, protams, ja? Bet, eh, <laughs> un, un cilvēki viņu ne, nu, nepazīst, ka tas ir viņš, ja? Bet tur bija tā, ka tur, tur, bija, vai tur, tā, tur bija sasista vāze vai saplīsus vāze vai kā. Un viņš atnesa atpakaļ, viņš iedeva rokās un no tiem salaustajiem gabaliņiem – bija uztaisīt ļoti skaists, nu tāds, tā tāds veidojums, tāda figūra no tiem stikla gabaliņiem, bet nu tāds mākslas darbs, ja? Un, uh, un viņš arī teica, Dievs var to, kas ir sasists, salausts, izpostīts, ja? Vi, viņš no tā var izveidot kaut ko ļoti skaisti, ja? Kaut ko ļoti, ļoti, ļoti, jā, uh, labu, tīkamu un pilnīgu. No tā, ko vēlns cenšas sabojāt un izpostīt. Otrā rakstiet, ko es gribēju, ka mēs paskatāmies, ir vēstulē korintiešiem, un man liekas, ka tā bija otrā vēstule korintiešiem, 14. nodaļa, otrā vēstule, ā, tur nav 14. <laughs> tā tad pirmā vēstule. Pirmā vēstule korintiešiem, tā ir tulītās aiz vēstules romiešiem, 14. nodaļa un 26. pāns. <clears throat> un tur ir rakstīts tā, kā tad nu būs brāļi? Brāļi, arī tās, tie brāļi, kas ir māsas, tas arī attiecās uz jums. Eh, kā tad nu būs brāļi, kad jūs sanāciet kopā, katram ir kaut kas, un es patiešām ticu, Eh, laikā, kad vismaz ilgus gadus, eh, šobrīd nav, bet ilgus gadus mums bija mājas grupiņa, vai pat vairākas mājas grupiņas. Eh, un es katru reizi, iesākot vadīt mājas grupiņu, es visiem aicināju atvērt šo rakstiet. Un cilvēku uzticīgi un paklausīgi vēr vaļā bībeles, un nezināja viņu no galvas. Kaut arī katru nedēļu, <laughs> katru mājas grupiņu mēs iesākām ar šo rakstiet kā tad nu būs? Nu kā būs ar jums šorīt? <laughs> Ka mēs sanākam kopā. Katram ir kaut kas. Katram no jums ir kaut kas. Un tāpēc es pieminēju to, to formātu, ka es gribētu mainīt. Es lasīšu raksturietas par to, ka Dievs ir uzticams. Ja tev ir liecība no tās raksturietas, kur tu dzirdēsi, Vienkārši no vietas celies kājās un saka, pacaur roku saka, man ir ko teikt. Ja? Nav obligāti. Katram, vai ne? Bet ja tu dzirdi, mēs, mēs lasīsim kaut kādas pulkākas rakstuvietas, un ja tu, tu var man drīksti mani pārtraukt jebkurā brīdī, pacelt roku un pateikt, man ir liecība. Un nebūs tā, ka tikai es bet arī tu, tu, tu, tu. Katrs no jums variet, ja jums ir liecība, īsi iejaukties un pateikt, jā, tā ir. Amen. Sarunājuši? Kas piekrīt, tie pamāja galvu. Aha. Un kas nepiekrīt, tie pagriež, pagriež tā. Un kas vispār nekustina galvu. <laughs> Labi? Dievs ir uzticams. Viņš ir labs un viņš ir uzticams. Un to, ko viņš saka, viņš arī izdarīs. Mēs palasīsim psalmus. Un psalmi ir bībelē pa vidu. Ja atšķir bībeli viducī, e, nezinu, kā tas darbojās uz, <laughs> uz elektroniskajām ietaisēm. Bet, e, ja atšķir bībeli viducī, tad tur ir psalmi un uzšķiram 33. E, psalmu. 4. pāntu, tiešām taisni ir tā kunga vārdi un visi viņa darbi, viss, ko viņš dara, ir pilni uzticības. 36. 36. psalmā. Celiet roku un sakiet, man ir ko teikt. Tā es zināšu. Mēs lasīsim tālāk nākamošos, nākošos, nākošos 36. psalmā, 6. pāns. Kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm, un tava uzticība, Dieva uzticība līdz padebešiem, jeb padebesis, uh, padebesis nozīmē mākonis. <laughs> ja, līdz mākoņiem sniedzās tā uzticība. uzticība. 89. psalms drusciņas priekšu. 89, 2. Es dziedāšu par tā kunga žēlstību visos laikos, paudīšu ar savu muti tāvu Dievs, tāvu uzticību uz radu radiem. Es stāstīšu tālāk to saviem bērniem, es stāstīšu to tālāk saviem bērnu bērniem, es stāstīšu par to, ka tu esi bijis uzticams, par to, ka tu esi bijis labs. Ir tā? Gats saki. Saki. Jā. Bet piecelies tā, kad dzirdēt. 89. mēs izlasījām, ja, kad paudīšu ar savu muti, apliecināšu, stāstīšu to tālāk. Jā. Ja. mainām bērnības, mamē, ja seksuāli dievā. Amen. 108. psalms tālāk. Simt astotā psalma piektais eh, pāns. Jo līdz pat debesīm liela ir tava žēlstība un līdz padebešiem tava uzticība līdz mākoņiem tavu uzticību. Un cilvēki saprat, redz, tagad mēs iekāpjam lidmašīnā, mēs paceļamies virs padebešiem, ja? starp debesīm un padebešiem, <laughs> jeb mākoņiem. Ja? Un mums tas, tas neliekās vairs tik augstu. Bet Bībele uzrakstīja tajā laikā, kad neviens virs mākoņiem nebija bijis. Nu, ja tā padomā, ja? Tas nozīmē, ka viņi redzēja, tas ir augstu. Tas ir tas ir reāli augsts. <laughs> Mākoņi ir ļoti augsti. Bet no apakšas skatoties izskatās, ka debesis ir vēl augstāk. <laughs> un mākoņi kaut ko pa vidi, ja? Eh, un tāpēc viņi varētu teikt, līdz debesīm tavu žēlstību un līdz padebešiem, te, jau bišķi pārskatāmākā augstumā, ja? līdz mākoņiem ir tava uzticība. romiešiem jaunajā derībā, tur, kur mēs bijām, romiešu vēstulē. Un eh, atcerieties, ka jums ir tiesības man pārtraukt jebkurā brīdī. Ja jums ir, ja jums ir liecība par to, eh, ka Dievs ir uzticams. Romiešiem eh, trešajā nodaļā, trešais pāns. Un šeit varētu būt kādam vēl liecība. Bet ja nu daži – cilvēki, daži, ja daži ticīgie, savu uzticību lauzuši, vai tad viņu neusticība vai mana neusticība atceļ to, ka Dievs ir uzticams? Ziniet, kā ir? ir mēs darbā runājām par to vienreiz ar vienu kolēģi. Mēs runājam par to, Kad reizēm, kad ir tāda situācija, ka tavs partners vai tavs klients vai, vai piegādātājs vai, vai e, darba biedrs, ja, ja, ja viņš kaut ko sola un nedara, tad kaut kā neapzināti tu arī sāc solīt pret to cilvēku, ja, un nedarīt. Tas nav tā, ka tu tā apzināti to tā darīt, ja, bet ieslēdzās kaut kas tāds, nu, ā, nu, Ja jau tu tā vari, tad es ar tā varu. Mēs runājam, ka tas tāds interesants fenomens ir, ja, kad, kad, kad mēs, ā, nu viņš man, tad jau es arī varu tā, nu, solīt, bet nedarīt. Vai nu? Mēs kaut kad tā neizdarījām, un tagad mēs nesaprotam, a, kāpēc viņš tāpat dara mums. Bet ka tas ir tā, tas nav, ap, bieži vien tas nav apzināti, bet tas ir tāds, tā neapzināti. Un uh, Un es domāju, ka tieši tāpat arī šeit Dieva vārda rakstīts. Ja nu kādi cilvēki ir, kas ir lauzuši to uzticību, ja, ja, mē, ja es esmu bijis Dievam neusticams, un es esmu bijis Dievam neusticams, ja, un ik pa laikam atkal nosacina, kad es esmu bijis Dievam neusticams, ka viņš nav varējis man uzticēties. Jeb to, ko viņš man ir uzticējis, man nebūtu ko teikt, ja viņš man teikt, vecīt, es esmu vīlēs. Bet viņš tā nesaka. Un tas reizēm sāp vēl vairāk. <laughs> Labāk būtu pateikt, ja? Nu, jā, nu, akal tu, kā tu tāds, ne? Un Dievs nesaka tā. Un tas man tas liekas, viņš ir uzticams vienalga. Es neesmu, bet viņš ir. Ir vēl viena rakstvieta, ļoti līdzīga. Otrā Timotejam. Uz priekšu tur tāds mazāks vēstulīts ir korintiešu, galatiešu, efeziešu, filipiešu, kolosiešu, tesaloniķiešu, un tad tur ir eh, arī Timotejam. Un uh, Timotejam otrā vēstule, otrajā nodaļā, otrajā nodaļā, 13. pāns. Ja mēs esam neusticīgi, viņš paliek uzticīgs. Jo viņš nevar pats sev aizliegt. Jo, kā citā vietā Bībelē rakstīts, ir Dievs nav cilvēks, ka viņš maina savas domas. Viendien saka tā, citdien, ā, nē, es pārdomāju. Tomēr nē. Es jums apsolu, kad Dievs saka, Mana griba ir, lai neviens nepazust, bet lai viss nāk pie patiesības atziņas. Ā, nē, šodien es pārdomāju. Par šiem es tomēr neesmu tik pārliecināts. <laughs> Tāds nav Dievs. Tā cilvēki var izdomāt, ja? Bet Dievs tāds nav. Ja viņš ir teicis, tad tā arī ir. Viņš nevar tā kā cilvēks melot vai pārdomāt, e, pārmainīt savu prātu vai savu gribu. Ja viņš ir teicis, tad tā arī ir. Un, un cilvēku mēs pārmainam. Un te ir tā lieta, ja? ja mēs esam neusticīgi, viņš, tāpēc, ka viņš nevar melot, viņš mums paliek uzticīgs. Mēs kāds to esam pelnījuši? Es nē. Es pilnīgi noteikti nē. Ja Dievs tā teica, tad tā arī būs. Un jūs man drīkstēt pārtraukt, jebkurā brīdī, ja jums ir liecība, ar ko jūs varat to apliecināt, ka tā tas tiešām ir. Ja Dievs tā teica, tad tā arī ir. Jāņa uh, evaņģēlijas ir četri evaņģēlija jaunajā derībā, un pēdējais no viņiem ir Jāņa evaņģēlijas. Un tur dažādi brīnumi ir aprakstīta par, par to, ko Dievs darīja, ko Jēzus darīja, parādot to, kāds ir tēvs. Un 11. nodaļā, 11. nodaļā ir aprakstīts par Lāceru. Un, eh, un tur ir rakstīts, kad eh, iesākās tā nodaļa to, bet kāds gulēja slims Lācers vārdā, Betānijā, Marijas un viņas māsas Martas ciemā. Un, eh, un šis Lācers, Marija un Marta, eh, ir vairākās vietās Bībelē, jaunā derībā evaņģēlijos pieminēts, ja? Un, eh, un Lācers bija viņu brālis, un viņš bija Jēzus draugs. Un atnāk pie Jēzus cilvēku un saka, Lācers ir slims. Izskatās, ka baigi nopietni. Jēzum atnāk un pasaka, ka viņa draugs, Lācars, ir uz miršanu. Un viņš saka, tā slimība nav uz nāvu, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls tiktu pagodināts. Viņš pasaka, tas nav, šis ir, ir stāsts ar laimīgām beigām, jo tāda ir Dieva grība. Jā, viņš ir slims, bet būs Jūs neziniet to stāstu. Es zinu, kas būs tālāk. Un, eh, un viss būs labi. Bet draugs ir slims. Un viņš vēl tur rakstīts ir, viņš vēl divas dienas to ziņu saņēmis, viņš vēl divas dienas palika tur, kur viņš bija. Un tas varēja būt varbūt kaut kāds divu dienu gājienā kājām. Tas būtu, jā, kājām iet, līdz Liepāja varētu aiziet divās dienās, ja vienā dienā. Vienu dienu līdz aizputēji. Nevarētu? Varētu pa vienu dienu aiziet. Divās. Es domāju, ka drošāk būtu divās. Kad, kad 45 km līdz aizputēji, vēl tikpat līdz liepājai. Nu, nu tā kā līdz liepājai, ja? Divu dienu gājums. Un tagad viņi iet, un pa ceļam satiek kaut kāds cilvēks, un viņi saka, zini, viņš ir nomirs. Nē, aizmidzis. Jēzus saka, viņš ir aizmidzis. Un viņi mācekļi nesaprot, viņi saka, nu, ja jau aizmidzis, tā jau <laughs> pamodīsies, viss kārtībā, ja? Un, un Jēzus saka, mums ir jāiet. Viņš saka, Lācars ir nomirs. Bet man prieks, ka es tur nebiju, jo jums to vajadzēs redzēt. Viņš saka, es priecājos jūsu dēļ iesim pie viņa. Un tur ir rakstīts, ka Toms saukts dvīnis, ja? kad nevis neticīgais, bet dvīnis. Toms dvīnis. Viņš saka, yeah, ejam arī mēs uz liepājumu, mēs tur kopā mirsim. Nu, kaut kur, nezinu, mācekļiem kaut kāds <laughs> lācers ir nomirs, ja? Ejam arī mēs, mēs kopā ar Jēzu mirsim. Uz Betāni viņa gāja, nevis uz Liepā, ja? Nu, un tad, kad viņš tur aizgāja, tad jau Lācars ir miris četras dienas. Un atnāk uh, viena māsa. Atnāk Marta un saka, ja tu būtu bijis te. Viņa ticēja, viņa bija redzējusi to, ka Jēzus uzliek rokas un viņš dziedina un viņš dara vesels, jā. Ja? Un viņa teica, ja, ja vien tu būtu bijis te, viņš būtu dzīvs. Un pēc kāda brīža, un, un viņas ir tādas gudras tās sievietes, jo kad Jēži saka, viņš saka, es esmu, viņš saka, tavs brālis augšām celsies. Un, un viņi saka, jā, es zinu, tad, kad pastardiena pienāks un viss celsies augšā no miršiem, jā, es zinu, viņš ticēja Dievam, viņš celsies augšām. Jēži saka, nē, nē, nē, tu nesaprat man, es esmu tā augšām celšanās. Es esmu tā dzīvība. Un viņi nesaprot to. Viņi saka, jā, jā, es ticu, ka tu esi Jēzus Kristus, ka tu esi Dievs. Viņai, viņa, viņa zina pateikt pareizi, ja? bet sirds viņai sāp un viņai izskan tas pārmetums. Normāls cilvēcis pārmetums. Ja tu būtu bijis te, būtu bijis brīnums. Ja vien tu būtu bijis te, Un pēc tam viņa pasauc to māsu un uh, atnāk arī tā otra māsa. Un viņai tieši tas pats ir. Tieši tas pats teksts. Viņa saka, Jēž, ja tu būtu bijis te, viss būtu bijis savādāk. Un tad tur rakstīts ir, kad Jēzus redzēdams viņu raudam un arī tos cits cilvēks raudam, viņš garā aizgrābs noskumu. Kaut arī Jēzus zināja, ka viņš viņu tulītās uzcels no mirušiem. Viņš varēja pat, viņš varēja pat smaidīt par tiem cilvēkiem, ja? bet viņš, man tas parāda to, ka Jēzus bija cilvēks. Viņš bija cilvēks. Jā, viņš bija Dievs. Viņš bija Dieva dēls, bet viņš bija cilvēks. Un viņu tajā brīdī pārņēma skumjas, jo viņš bija pazaudējis draugu. Draugs bija mirs. Un viņš noskuma. Un viņš saka, kur jūs viņu likāt? Un viņa aizved uz, uz kapiem, un tur rakstīts, ka Jēzus raudāja. Viņš noskuma, un viņš raudāja. Un saka vēl, ka Dievs nav emocionāls. <laughs> Dievs ļoti emocionāls, Džeks. Ļoti emocionāls cilvēks, es gribēju teikt. <laughs> Nē, Dievs ir ļoti emocionāla persona. Un citreiz, eh, citreiz kristīgās, uh, E, aprindās vai nesaka, uz emocijām balstīts, tur emocijas, pārāk daudz emocijas, ja? Dievs ir tik emocionāls. <laughs> Dievs ir tik emocionāls. Kā tad viņš mūs savā līdzībā radījis ir? Ne, teiksim, kā līdzībā viņš mūs ir radījis? Savā līdzībā. Viņš ir tik emocionāls, tāpēc arī mēs esam tik emocionāli. Mums liekas, vai ne? Kad nē, tur ar prātu vai ar sirdi vai kā, bet dvēseli, ja sāp, tad tās ir emocijas. Un ja gribās raudāt, tad Jēzus rauda. <laughs> Viņš nevar nekur likties, ja? Vai tā ir Dieva griba, ka Lāceram bija jānomirst? Nebija, bet Jēzus varēja izdarīt tā, kad priekš jums, lai jūs redzētu, uz ko Dievs ir spējīgs un cik Dievs ir las priekš jums. Tas varēja notikt, ja? Un viņš saka, Lācaram celies augšā, nāc ārā. Ir, ir bībeles pētnieki, kas, ir, kas apgalvo, ja viņš nebūtu pateicis Lācar, nāc ārā, ka visi cilvēki no tiem kapiem būtu iznākuši ārā. <laughs> Jo viņš teica, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Ja, ja Jēzus nebūtu pateicis vārdā, lācer, nāc ārā. Viņš būtu vienkārši pateicis, nāc ārā. Tad būtu visi no kapiem iznākuši ārā. <laughs> es nezinu, nu tā ir spekulācija vai ne, ja, par tēmu, bet, bet, bet varbūt, ka tā varēja arī notikt. Un tad jau tas būtu pavisam traki. Bet šeit man ir atzīmēt viens ST maliņā kad daudz to jūdu starpā, kas bija nākuši pie Marijas, redzēja, ko viņa darīja, ko viņš bija darījis, 45. pāns, ja, sāka viņam ticēt. Viņi redzēja un viņi sāka ticēt. Jēzus teica, svētīgs, kas neredz un tic. Bet cik daudz labāk ir vienreiz redzēt un noticēt, jā? Ja? Bet ar redzēšanu ir tā. Ar redzēšanu ir tā, kad um, kad mēs gaidījām krišānīti, baigi grūti bija ticēt, jo nebija ko redzēt. Bija vārds, bija cilvēki, kas bija pravietojuši, bet nebija ko redzēt. Un bija, jā, bija jātic, un pēc tam ir ļoti viegli Dievam pateikties, jo tad tu redzi, un tad jau vairs nav vajadzīga ticība. Šodien – kad mēs gaidam, kur katru brīdi nākamo, ja, man ir daudz vieglāk ticēt, jo es paskatos uz krišānīti un es redzu, ka Dievs ir bijis labs. Es atceros, ka Dievs ir bijis labs, un man ir daudz vieglāk ticēt, kad Dieva roka ir arī par šo bērnu. Un viņš ir tas, kurš dod dzīvību, viņš ir tas, kurš dod dzīves pārpilnību. Vēlns ir tas, kurš nāk, lai zakt, nokaut, nožņaukt, nomaitāt, jā? Bet Dievs ir dzīvības Dievs. Jēzus ir dzīvības Dievs. Jēzus teica, viņš celsies augšā. Viņš uzmodīsies. Viņš guļ, bet viņš uzmodīsies. Jēzus tā teica, tā arī notika. Citā gadījumā mācekļi bija sanākuši kopā, visi tur, Jēzum vienmēr sakoja daudz cilvēku, klausās, klausās, ko viņš stāsta. Eh, un, ja es saku, tagad pārcelsimies uz otru krastu, kāpjam laivā un pārcelsimies uz otru krastu. Un viss sakāp laivā un ceļās uz otru krastu un uznāk vētra. Jēzus guļ. Ziniet to stāstu, ne? Atcerieties. Jēzus laivas aizmugurē guļ. Man liekas, ka turpat bija rakstīts galvu uz spilveni. Apkārt ir vētra, un viņš guļ. Un mācekļi saka, smeļot ārā ūdeni no laivas, modina Jēzu un, ziniet, kas Jēzum vēl viens vārds, viņš sauc pasaules glābējs. Ja? Viņš ir glābējs. Viņš ir glābējs. Glābēji vētras laikā, laivā, guļ. <laughs> glābējs, vienīgais glābējs guļ. <laughs> un mācekļi modina viņu un saka, Jēzu, vai tev nebēdā par to, ka mēs ejam bojā? Un Jēzus mierīgi pasaka vētrai, šš, klusu, mierā. <laughs> Jēzus teica mācekļiem, mēs, es un jūs, mēs pārcelsimies uz otru krastu. Viņš pateica, ka mēs pārceļamies uz otru krastu. Punkts. Kādu vēl jautājumu? Vētra pa ceļam? Nu, bet es taču teicu, ka mēs pārcelsimies uz otru krastu. Nu, vētra vai vēl kaut kas pa ceļam, vai lietas līst, vai kas. Nu, es to nepateicu, ka tā būs. Bet es teicu, ka mēs pārcelsimies. Tā tad pārcelsimies. <laughs> vai ar, vai bez vētras, bet mēs pārcelsimies. Un ja Dievs kaut ko, piemēram, saka tev, ka būs tā, Ja Dievs saka tev, man ir kāds, man ir domas uz tevi, labas domas uz tevi, pilnīgs domas par tevi. Tad, kad tev kāds saka, ka tā nav, ka tu tāds neesi, vai ka tu to nevarēsi, vai ka tu esi tāds vai šitāds, bet ja Dievs ir pateicis tā, ok, nu tad, ja Dievs pateicis tā, tad būs tā. Un tā ir tā viena lieta, vēl viena lieta, kur tu vari būt uzticams, kad ja Dievs pateic, ka Lācars ir aizmidzis un viņš celsies augšām. Vienalga, vai viņš pa ceļam nomirst, vai viņš miegā nomirst, kamēr viņš ir aizmidzis. Ja es teicu, ka viņš augšām celsies, viņš augšām celsies. Ja Jēzus teica, pārcelsimies uz otru krastu, tad mēs pārciemies uz otru krastu. Ar vai bez vētras. <laughs> Principā varētu būt, ja tai laivai nebija ne buras, ne airu, ne motora, un ja es saku, kāpjam laivā, mēs pārceļamies uz otru krastu, tad, protams, var rasties jautājumu, kā? Bet, ja Jēzus saka, mēs pārcēmies, nu, ok, pārcēmies. Jo, starp citu, pirms tās pārcelšanās notika tas, kad Jēzus teica, jūs dodiet cilvēkiem mēs, tur bija izsaukuši, daudz cilvēku nepāēduši. Un viņi saka, mums nekā nav, mums ir tikai divas maizes, piecas zivas. Jēzus saka, pietiks. Un viņi salasīja 12 grozes vēl pēc tam, ja? Jēzus teica, ar to pietiks, jūs dodiet viņiem ēst. Viņi deva un pietika. Ja Dievs teica, tad tā arī būs. Dievs ir uzticams arī savos apsolījumos. Un, un te ir tas, to, ko jūs esat redzējuši, to, ko jūs esat dzirdējuši, un kāpēc tā svarīgi ir tā, to pateikt uz radu radiem, ja? lai tas paliek atmiņā, lai tas ir aiz, aiz aus, ja? lai tas ir prātā. Uh, viņš ir uzticams tajos apsolījumos. Jo, piemēram, ja es jums tagad no priekšu teikt, pēc dievkalpojuma es ieiešu tur tajā mazajā telpā, nu viss, kas jūs gribiet tūkstots eiro no maniem, atnāciet, es jums katram iedošu pa tūkstotiem. Nu, tāpat tās. Nu, es pieļauju, kad kādu no jums, eh, tā kā jūs pasmaidījāt, tā arī pasmaidīt un aiziet. Bet ja te būtu kāds, nu, es nezinu, nu cik mēs te esam – nu kādi 40, 50 cilvēki, ja? Tas būtu kaut kādi 50 tūkstoši, teiksim, ja? Nu, teiksim, nu, kurš ir tāds uh, turīgāks cilvēks Latvijā, ja? Nu, kam, nu, teiksim, ja būtu šlesers, ja? Viņš stāvēt priekšā un viņš teikt, nu, es jums šodien. Visiem ne, bet nu, tie, kas te telpā ir, Es jums katram pa tūkstotim iedošu. Nu, tur var būt, būt kaut kāds pamats jums noticēt, ka viņam varētu būt arī. Nu, varbūt viņš pajokot, jūs varbūt neticēt, tāpēc, ka viņš ir bijis tur politiķis, viņš ir daudz ko solījis, varbūt un nav izpildījis vai nav varējis izpildīt, vai tāpēc, ka sabiedrībā vispār neviens viņam netic. Nu, varētu būt iemesli, kāpēc neticēt, ja? Bet iespējams, kad jūs domājat, nu, ja paskatās uz Mārtiņu, paskatās uz viņu, Nu, viņam varētu arī būt. Teiksim, <laughs> mēs divi stāvēt un, un, eh, un es teiktu, nu, kas grib to tūkstot no Ainara, var iet tajā pusītē, kas grib to tūkstot no Mārtiņa, var iet tajā pusītē. Nu, iespējams, ka garāk rinda būtu tajā pusītē. <laughs> Redzi, Dievs ir uzticams un Dievs ir labs un ir kaut kas, kāpēc viņam var uzticēties. Jo ir kaut kas pierakstīts jau. Ir kaut kādas liecības bijušas, kur viņš to jau ir darījis, kur tas jau ir noticis. Jēzus teica, nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā. Paskatieties uz puķēm laukā. Paskatieties uz putniņiem. Ne tie sēji, ne tie pļauji. Ja, Paskaties uz puķēm. Lielākā daļa uz zieda pļavā un novīst. Un neviens cilvēks viņus nav redzējis. Mēs redzam tos, kas uzaug mūsu dārzā uz zieda. Dažreiz, nu pārsvarā redzam. Bet citreiz pat neredzam. Tirgu mēs redzam kaut kādas puķītes, vai ne? Apstādījumos, kur mēs ejam. Bet lielākā daļa ziedu pasaulē uzied un novīst. Un neviens <laughs> viņus neredz. Kauts bitīts kukainīši, ja? Bet viņi, viņi diez vai viņi izbauda to skaistumu. Viņiem ir cits pieeja <laughs> pie tiem, put, pie tiem ziediem, ja? Man Dievs ir uzticams savos apsolījumos. Ja kāds grib man pārtraukt, tad to drīkst darīt tagad, es tikai atgādinu, ja? Viņš to, ko viņš ir apsolījis, viņš to izdara. Un viņš saka, tu vari uz mani paļauties. Ziniet, vecajā derībā ir stāsts, ja pierakstīts tas vēsturiskais notikums. Es laikam visu nepaspēju šodien iz, pateikt, ja, ko es gribētu, bet, bet nu, šito es vēl pastāstīšu. Mūzus, visa Izraela tauta bija Eģiptē. Mūzus vadīja viņus ārā tuksnesī. Ja. E, tīri runā, ja, kad apmēram tie varēja būt kaut kādi 5 miljonu cilvēku. Ja, ir rakstīts, ka tur kaut kādi 2 miljonu vīri, nu tad kopā varēja būt ar visām sievām, bērniem, nu plus mīnus, nu kaut kādi 5 miljonu cilvēku. Lai 5 miljonus vienā dienā pāēdinātu, kā es domāju, cik pārtiks vajag? Lai 5 miljoniem vienā dienā pāēdinātu būtu ko ēst. Apmēram 1500 tonnas. 1500 tonnas vienā dienā pārtika. Viņi izgāja no Ēģiptes, viņiem nekas nebija. Manna bija katru dienu. Nebija manna, apnika manna, atnāca paipals, atlidoja pašas, ja, putniņi. E, un viņiem bija arī e, viss stilbiņi nu, paipalu stilbiņu, ja? 1500 <laughs> tonnas, lai 5 miljoni nomazgātos, labi, nerunāsim par mazgāšanos, padzertos. Katram kaut kādi 2 litri dienā un vēl bišķiņ, lai nomazgātos. Cik litrus ūdens vajadzīg? Nu, tī ir tā, ja piemet. Es piemetu 41 miljonu litru ūdens. <laughs> Bībelē es lasu, ka no klints iztecēja ūdens priekš viņiem. Tur bija diezgan daudz ūdens, vai ne? Un Dievs nodrošināja, ka viņi varēja, viņiem tas bija 40 gadus. Jo viņi ikā tur divās nedēļ, divu nedēļu gājums bija, bet Nu, tas ir garāks stāsts, lai izstāstītu to visu, kāpēc, bet nu, viņi sāk iet pa apu visu laiku. Un uh, mēs stāstam anekdotas pa igauņiem, ir vien tāda smieklīga anekdota pa igauņiem. Nav neviens igauns te. <laughs> Igaunijā, kur ir apuls, nu, satiksmes apuls, ja? Tur tāda zīme ir kaut kas igauniski rakstīts. Mēs, e, nu, no Latvijas braucot, nekad nezinām, ko tas nozīmē, kas tur apakšā ir rakstīts, bet tur rakstīts ir ne vairāk kā divas apaļas. <laughs> tas, ir, tas ir joks, jā, tā. Vienkārši. Bet, nu, Izraela tauta gāja pa, pa to tūkstnesi maisījās 40 gadus. Kaut arī divas nedēļas bija jāaiziet līdz uh, e, apsolītējai zemē. Un tad, kad viņi tur pārvietojās, viņi taisīja viņiem bija jāuztais telšu pilsētiņa. <laughs> ja viņiem bija kaut kur jāapmetās. Un lai, lai tagad šitos 5 miljonus izvietot, ja, vajag 200 hektārs zem. Tikai, lai saceltu telšu pilsētī. Nu, tādi, tādi daži fakti, nu, skaitliski fakti, un Dievs par to parūpējās 40 gadas. Es to nosaucu, kas ir vienā dienā vajadzīgs, ja? Bet 40 gadus nepārtraukt Dievs par to ir parēpējies. Viņš ir uzticams. Un Izraēla tauta uh, uh, un, un, un ebreja tauta arī šodien apzinās un, un varbūt vairāk tic vai mazāk tic. Man grūti spriest, uh, bet, um, bet viņš zina to, ka Dievs ir uzticams un kad uz Dievu var paļauties. <clears throat> Ko tas nozīmē mums? kā, noz, ko tas nozīmē mums uzticēties. Ja? Piemēram, apustuļu darbos bija tāds, bija tāds uh, gadījums, ka Pāvils ar Sīlu, viņi kopā uh, tur bija vienā vietā sludināja, tad viņus tur noķēra, nomizoja kārtīgi nojām un iemet cietumā. Un viņi ir cietumā, viņi ir ieslēgti kājas siekstā, ja? un viņi sēž uh, tajā nu, cietuma kamerā, vai ne? Un viņi dzieda slavas dziesmas tur raistītē. Un tā ir tā, tā ir tā reālā uzticēšanās Dievam, ja, kad, ok, tā nevajadzēja būt, <laughs> bet, nu, te nu mēs esam, un mēs paļaujamies uz Dievu, un tāpēc mēs dziedam, un cietumnieki viņās klausījās pārējie, un viņš nesaprata, tie laikam ir bišķi pastiprā atsisti. Bet, nu, pēc tam notiek zemestrīts, viss durvis vaļā, ja? Un, eh, un Dievs to pagriež atkal tā, kad viņi eh, veseli ģimeni tiek glābt. Bāvils bija arī, tad, kad viņu saņēma ciet un sūtīja, viņš piesauc, <clears throat> piesauc Cēzaru. Un tur viņš kā Romas pilsonis varēja uh, izspēlēt tādu kārti, ja? viņu varēja notiesāt uz vietas, bet ja viņš, nu tā kā iesniedz apelāciju, Viņš iesniedz apelāciju pie Cēzara, un tad tas nozīmē, ka viņam ir jā, jābrauc uz Romu, un viņš stājās paša imperātāra priekšā, un tas pasaka, vai ir taisnība vai nav, vai, vai viņš ir pelnījis tādu sodu vai nav pelnījis. Un Pāvils brauca, viņa ar kuģi veida kopā ar citiem cietumniekiem, un pirms viņi izbrauca ārā, viņš teica tiem eh, kapteinim, viņš teica, nevajag braukt. Nevajag. Nebūs labi. Bet, nu, vai ne? Cik nevis nu ziniet, ka Pauls ir jūrnieks? Zinājāt to? Pauls ir jūrnieks. Viņš ir pabeidzis jūras skolu, viņš ir gājis jūrā, un tagad viņš sēž loču tornī un uh, koriģē kuģu satiksmi Liepājas ostā. Uh, jo, jo kaut kādā brīdī viņam bija jāizvēlās vai jūra, vai tomēr mājās ģimene, un Dievs viņam izkārtoja tādu darbu, kad viņš var būt ar jūru saistīts, bet sēdēt krastā. Un tā viņš sēž Liepājā loču tornī un vada, koriģē kuģis, kas nāk un iekšā ostā un iet ārā no ostas. Labi, Pauls varētu zināt, kad nevajag iet jūrā tagad. Viņš paskatās, viņš ir mācījies, viņš ir pats gājis jūrā, ja? Un ja jūs kādreiz iznāk runa ar Paulu, paprasiet, lai viņš pastāst, kādās vētrās viņš ir bijis, viņiem ir tur tādu piedzīvojumu, ko stāstīt. Eh, tā kā, nu, bet ja man prasītu, un es teiktu, nevajag iet, neviens man pa pilu neņem. Es labāk jūtos uz zemes nekā uz ūdens. <laughs> drošāk, drošāk uz, uz sauzemē. Un man nevēl arī īpaši jūrā. Bet eh, Pāvils tieši tāpatās, viņš saka, nevajag braukt. Bet viņi nepaklausīja, un viņi izgāja jūrā. Un uznāca tā vētra un tik tāla, kad viņi pat visus, visu izmetuši bija ārā, un beigās nolēma to, kad ir, nu, visi ies bojā. Un tad kaut 14 dienas, viņi vispār neko, sauli nav redzējuši, visu laiku ir, ir vētra un negaiši. Un Pāvils vien dienu saka, visiem neuztraucās, veči viss būs kārtībā. Kuģis ies bojā, bet neviens neies bojā no cilvēkiem uh, nenoslīgs. Jo man Dievs tā pateica. Viņam Dievs pateica, ka neviens neies bojā. Un tā arī notika. Kūģis, kūģi uh, eh, pret klintīm sašķaidīja, bet neviens negāja bojā. Visi, uh, visi cilvēki izglābās. Mums tas nozīmē, ka mēs uzticamies, ka to, ko Dievs ir teicis, to, ko Dievs saka, viņš izdarīs. Viņš ir uzticams. Viņš ir uzticams. Mēs, mm, nu kā kurreiz, cits vairāk, cits mazāk. Par kādu draudzu Amerikā. Viņi bija viņi bija eh, nolēmuši paplašināt savu to draudzes eh, namu. Visi bija, visi bija kārtībā, viņi bija uz, uztaisījuši to, apstiprinājuši visi būvvaldēs, visu, visu to projektu, visu realizējuši. Un tad, kad ir tagad eh, noteiktais datums, kad ir pieņemšana, nodošana eksploatācijā, atnāk kaut kāda būvinspektora un pasaka, jums neatbilst uh, eh, stāvvieta laukums. Priekš tādas sabiedriskas ēkas jums ir vajadzīgs pēc nosacījumiem tik liels stāvvieta laukums. Ja jums tāds nav, mēs nevaram apstiprināt. Projektu nevaram pieņemt viņa eksploatācijā. Un mācītājs e, eh, draudzēji svētdienā saka, lūksim. Un vienīgais veids, kā to viņ, viņiem tur tā, nu, tā kā Mums Latvijā tā nav, bet nu, tur kaut kāda klinšaina vieta, un tur ir vēl viņa teritorija, kur ir klints. Nu, kaut kāds liela klints. Lūksim par to, nu, ja to klintu novākt un nosfaltē, tad tur tas laukums it kā būtu, tik cik vajag. Un draudze palik un draudze lūdz. Un eh, ir nedēļa līdz tam brīdim, kad viņiem ir eh, jānodot tas eksploatācijām. Nākošajā pirmdienā, eh, nākošajā pirmdienā viņiem atbrauc, ienāk vīri ķiverēs, piebrauc ar, ar, ar dubļainu džipu un saka, mums ir priešlikums. Mēs taisam ceļu tur un mums nav akmeņi. Mēs jums labi samaksāsim, bet mēs šito klintu gribētu noņemt. Mēs jums samaksāsim par to, mēs nosfaltēsim. Bet mums viņu vajag šodien rīt. Un mācītājs gandrīz nokrit no krēsla. Un viņiem nedēļas laikā bija noņemta klints un nosfaltēts. Un tajā dienā, kad bija paredzētā atklāšana, atklāšana arī bija. <laughs> Neies, neiespējams lietas. Ja? Kā kalnus var pārcelt? Kā var pārcelt kalnus? Seniem latiešiem vajadzētu paprasīt, jo mums neviena nav vairs. Bet um, nav kam. <laughs> Vēstur klusē, kā viņi to izdarīja. Bet uh, uzticēties. Uzticies Dievam. Ritīgi uzticies Dievam. Un zinu, ko es, es bieži, es jums esmu to teicis. Es bieži, tad, kad man ir jārunā, un man kaut kas jāsaka draudzēji, es ļoti bieži to saku kaut ko tādu, ko es pats gribētu dzirdēt. Es ļoti bieži saku to, lai uzmundrinātu sev, lai celt savu ticību. Jo tad, kad es dzirdu, ka tas nāk no manas mutes, tas pacēja man ticību. <laughs> ja? ja vēl kādam no jums noder slavu Dievam, mana lūkšana, es tiešām es, es lūdzu par to, lai Dievs dod, ka tas, uh, ko es mācos, ko Dievs man māca, ka tas noder vēl kādam. Es ļoti ceru, ka jums vēl kādam noder tas, ka Dievs ir uzticams. Ja jums ir kādam vēl šī pēdējā iespēja mani pārtraukt, pēc tam jūs varēsiet tikai runāt pie zupas par to, cik Dievs ir uzticams. Es pats pārtraucos, bet neviens nerunā. <laughs> Tad lūksim Dievu. Un, un, um, un man tomēr tā stunda aizgāja. Es nekādu nevarēju īsāk. Bet nu, to es atvainošos Matīsam. Viņš ir svētdienas skolā. <laughs> Debes tēvs, es tev pateicos Jēzus vārdā par, par draudz kuldīgā. Es pateicos, tēvs, ka tu esi bijis uzticams draudzē šeit – un ka tu joprojām esi uzticams un labs, un ka tu esi šeit, lai draudzi svētītu. Un Dievs palīdz mums atcerēties visas tās reizes, kad tavu uzticība ir parādīsies, ka tavu uzticību mēs esam redzējuši, skatījuši savā dzīvē, ka mēs to esam redzējuši draudzes dzīvē. Un es ticu, kungs, ka tavi plāni šeit draudzē kuldīgā ir tādi paši, kādi viņi bija pirms diviem un trim gadiem. Jo tu esi uzticams, lai to novest līdz galam, to, ko tu esi iesācis. Tēvs, es tev lūdzu, palīdz mums paskatīties uz to, ko tu esi darījis jau. Un ticēt. Paskatīties uz to, ko tu esi darījis mūsu katra dzīvē un ticēt. Atcerēties to, ko tu esi darījis un kur tu esi parādījis savu uzticību un ticēt. ieklausīties, kur tu esi bijis uzticams citu dzīvēs un noticēt, ka tu neesi mainījies un tāds pats, kāds tu biji tad, tāds pats tu esi arī tagad. Kungs, es Tev lūdzu Jēzus vārdā. Es Tev lūdzu svētī draudz, Tēvs. Svētī katru, kurš piesauc šajā rītā Tavu vārdu, kas uz Tev paļaujās. Amen.